บุ๊กทูหก Šest. Šest. อ่านและเขียน Четене и писане. Четене и писане. ผมอ่าน Аз чета. Аз чета. ผมอ่านจดหมาย Аз чета една буква. Аз чета една буква. ผมอ่านคำศัพท์ Аз чета една дума. Аз чета една дума. ผมอ่านประโยค Аз чета едно изречение. Аз чета едно изречение. ผมอ่านจดหมาย Аз чета едно писмо. Аз чета едно писмо. ผมอ่านหนังสือ Аз чета една книга. Аз чета една книга. ผมอ่าน Аз чета. Аз чета. คุณอ่าน Ти четеш. Ти четеш. เขาอ่าน Той чете. Той чете. ผมเขียน Аз пиша. Аз пиша. ผมเขียนจดหมาย Аз пиша една буква. Аз пиша една буква. ผมเขียนคำศัพท์ Аз пиша една дума. Аз пиша една дума. ผมเขียนประโยค Аз пиша едно изречение. Аз пиша едно изречение. ผมเขียนจดหมาย Аз пиша едно писмо. Аз пиша едно писмо. ผมเขียนหนังสือ Аз пиша една книга. Аз пиша една книга. ผมเขียน Аз пиша. Аз пиша. คุณเขียน Ти пишеш. Ти пишеш. เขาเขียน Той пише. Той пише.